Patria mea este sus, sus în cer, unde veșnic plutesc îngerii. Doar acolo e pururi fericirea, căci așa a lăsat Domnul Sfânt. Sus în cer, sus în cer, sus în cer este sus patria mea, doar acolo-i fericirea, Căci așa a lăsat Domnul Sfânt.